Šogad Kristus dzimšanas un Ziemassvētku svētās dienas svinēšanu atkal nedaudz ierobežošu Covid pandēmijas sekas. Tomēr ir iepriecinošā apziņā, kad neskatoties uz visām pārvietošanās un pulcēšanās grūtībām, mēs joprojām esam brīvi un varam savas sirdis sagatavot vietu kungam Jēzum, kurā piedzimšanu svinam ar prieku un pateicību. Pirmsvētku rosībā un sautraukumā, gatavojot un dāvinot dāvanas, ir svarīgi veltīt laiku un pārdomāt patiesio Ziemassvētku dāvanu, Emanuelu, kas nozīmē Dievs ar mums. Tā ir kunga lielākā dāvana cilvēcei. Patiešām dieva labvēlība mums ir atklājusies caur viņa dēla Jēzus Kristus piedzimšanu, un mēs pamatoti dalāmies savā priekā, vienkārši sākot priecīgus Ziemassvētkus. Šis brīnišķīgais sveiciens pauž mūsu pateicību Dievam par to, ka Viņš pasaulē ir sūtījis savu dēlu Jēzu Kristu, kā mūsu pētīstāju, kurš dzimis no jaunavas Marijas. Vēsturiskais Kristus dzimšanas notikums Ziemassvētkos šodien tek pārdzīvots, daloties mūsu kristīgās ticībā skaistumā ar savām ģimenēm un draugiem, daloties cerībās gaismā un laimē, ko sniedz mīlestībā pret citiem. Priecīgus Ziemassvētkus jums, kuri ticat Dievam un uzticāties Viņam! neskaitot,ies uz visu pasauli valdošo neticību un ļaupratību. Svētīgi jūs, kas ļūdzaties, piedalāties svētājā misē un regulāri saņemat sakramentus, jo jūsu ticība Dievam ir tā, kas uzvar visas bailes un pasaules tumsību. Ticība ir žēlastība, ko Dievs jums ir dāvājis ar mērķi, lai tā augtu un izplatītos caur jums pasaulē. Tāpēc jūs, kā ticīgi cilvēki, esat aicināti būt par dzīvu piemēru citiem, kuri redzot jūsu labos darbus, vēlēsies iepazīt Dievu, kuram jūs ticat un kuram jūs esat tik dārgs. Priecīgos Ziemassvētkus jums, kas cenšaties būt eh, ļodsjūtīgi un žēlsirdīgi, kas spēj dalīties savā dzīvē un īpašumā ar tiem, kuri nonākuši grūtībās un kam ir mazāk. Ejiet svētīgi, kā saglabājat dzīvu dieva mīlestību savā sirdīs un dalāties šajā mīlestībā ar citiem. Jūs patiešām esat viņa liecinieki šajā pasaulē, un jūs gaida leila atlīdzība debesīs. Priecīgus Ziemassvētkus jums, kas sejat cerību izmisumā vidū. Svētīgi jūs, kas saglabājat savu paļāvību uz to kungu un viņa solījumiem tie, kas tic dzīvē, kā dzīvības svetumam, atzīst Dieva galveno dāvana mums un gaida jaunas un mūžīgas dzīves apsolījumu, viņa pēdējo dāvana, dāvanu tiem, kuri paliek cerību pilni un uzticīgi. Tāpēc paliksim ar kungu, mūsu dievu, nemitīgi lūgsimies lai viņš ir bezgalīgi žēlsirdīgs pret mums šajos grūtajos pandēmijas laikos. Atcerēsimies savas lūkšanas iekļaut visus cilvēkus, īpaši tos, kuri cieš no fiziskām vai garīgām slimībām, un lūksim par baznīcu. Tiem, kas to klausās vai lāsa, lūdzu, veltiet laico, lai noliecu galvus svetibai. Sveta teva pavesta Francisca Varda, kuru pastarbu šeit, Baltias valstis, es ar prieku nodudu savu apostolisko svetibu jums un jūsu miliaiem. Lai musu milestiba pret Dievu un un masam turpina aut un ispausties, mūsu ikdienas dzīvē. Un lai visvarenais Dievs svētī jūs un jūsu ģimenes, Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Novēlam svētīgus un prieka pilnos Ziemassvētkus, kā arī miera un svētības pilnu jauno gaudu.